Kainatı ben dervişim diyene birini desim gelir. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Seyir düben sesine, seyir düben kıldan incedir, sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir. La ilahe illallah, la ilahe illallah, varbanın üstüne La ilahe illallah Altında gayya vardır, altında gayya vardır, içi nar ile kürdür. La ilahe illallah, la ilahe illallah, var Yanıp gelin La ilahe illallah La ilahe illallah Derviş Yunus bu sözü, derviş Yunus bu sözü, eğri büğrü söyleme. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Seni sıvaya çeker, seni sıvaya çeker. Bir molla Kasım gelir. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Durmaz lisanım der Allah Allah de canım der Allah Allah Hay hay de canım der Allah Allah Çeşmim kulağım destim ayağım Yüzüm yanağım der Allah Allah Hay hay yüzüm yanağım der Allah Allah Dişim dudağım sadrım dimağım Lahmimde yağım der Allah Allah Hay hay lahmimde yağım der Allah Allah sen de ey mümin şunu ver dedin. İnsan melekim der Allah Allah. Hay hay insan melekim der Allah Allah. İsmi zatır bu kıylü kaliko külli şey yahu der Allah Allah hay hay külli şey yahu der Allah Allah etme kuddusi gayriyle ünsi Allah enisi der Allah Allah Hay hay Allah Ecel bükelelimizi, ecel bükelelimizi Söyletmeye dilimizi Hasta iken halimizi, hasta iken halimizi Soranlara selam illallah Allah la ilahe illallahu Derde derman ya Allah Derviş Yunus söyler sözü Derviş Yunus söyler sözü Yaş olmuş iki gözü Bilmeyen ne bilsin bizi Bilmeyen ne للمرى سلام انصر لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله درد درمان يا بالمدار taşlar taşar Sabredemem annem Şu gençlik geçer Dolap niçin ililersin, dolap niçin ililersin. Derdim vardır inilerim illallah. Allah. Oh. muradına ermez illallah oh, Bu fanide kimse kalmaz Bu fanide kimse kalmaz Derdim vardır inilerim illallah oh. rahmeti bol Allah, Ya Allah, hu Allah, ey rahmeti bol Allah. Muhammed'i ey rahmet Allah, Ya Gaflet uykusundan açmaz gözünü Gaflet uykusundan açmaz gözünü Taştan katibeden söyler sözünü Hay hay taştan katibeden kal herkesi Mest olur sanma hay hay genç aptal herkesi Mest olur sanma olur sanma İçi kafir dışı Müslüman çoktur İçi kafir dışı Müslüman çoktur Mualla kavsi sübhani mukaddes kutbi Rabbani, emiri sırrı yezdani, tümühyiddini geylani. علي يا سيدي يا عيني علي يا سيدي يا روحي علي يا سيدي يا عيني علي يا سيدي يا روحي Sehi simai nurani, zehi ferhunde fişani kemali hüsni insani tümüh yiddini geylani alel alel ya seydi ya ayni alel alel ya seydi ya ruhi alel alel ya seydi ya ayni alel alel ya seydi ya ruhi medet ya şeyhi geylani kerem ya kutbi rabbani ki mahrumen me gerdani محيتني جيلاني علي علي يا سيدي يا عيني علي علي يا سيدي يا روحي علي علي يا سيدي يا عيني علي علي يا سيدي يا روحي علي علي يا سيدي يا عيني علي علي يا سيدي يا روحي علي علي يا سيدي يا عيني علي علي يا سيدي يا روحي Aşıkız Muhammed'e Let me Dert Rabbim bizi yüzünü seyrine ver de takar. Naili emnü emandır her kim sevse Sana layık mı ki ben شو به Ah cemalin şulesinden Mah cemalin şulesinden Çalkalar kalanı göle düştü. Ah ben nidem şeyhim nidem Ah ben nidem şeyhim ki me arzide Felek bir gün cana kıyar Felek bir gün cana kıyar kabdan kaba koyar sizi kabdan kaba koyar kimi atlas libas giyer atlas libas giyer Şükür bize aba düştü Şükür bize aba düştü Ah ben Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyke Ahmet Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyke Ahmet Bilmem ne deyim Allah Allah aşkın elinden Hay hay bilmem ne deyim Allah Allah aşkın elinden kande gideyim aşkın elinden kande gideyim aşkın elinden Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyke Ahmet Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyke Ahmet Yunus'un sözü Allah Allah Köz olmuş özü Hay hay Yunus'un sözü Allah Allah köz olmuş özü kanalar özü aşkın elinde Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyke Ahmet Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyke Ahmet Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Bir gece Muhammed'e Allah'tan geldi Burak Bir gece Muhammed'e Allah'tan geldi Burak Seni okur Zülcelal Ne durursun kıl hazırlık ne durursun kıl hazırlık Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi وسلم Geldi Cibril Hazreti getirdi burakatı Geldi Cibril Hazreti getirdi burakatı Nurdan idi hilati gözü gevher yüzü ak Gözü gevher yüzü ak Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Nice bin yıllık yola bir anda vara gele Nice bin yıllık yola bir anda vara gele Yunus eydür kim ola O Muhammed'dir mutlak Ol Muhammed'dir mutlak Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sevdim seni mabuduma Canan diye sevdim Sevdim seni mabuduma Canan diye sevdim Bir ben değil alem sana Sadığı yerden geçerek Ravzana geldim Ahlakını medhetmeden kapından kurbanın olan Şah Resul kovma kapından didarına müştak olacak Yezdan diye sevdim gökte nebiler bile senden medet ister mahşerden nebiler bile senden medet ister gül yüzlü melekler sana ha